Heere, ons Heere, hoe vol majesteit is een naam op die hele aarde. Die heerlijkheid is hoor als die hemele. Kinders en babas besing je lof, van die het die wat sterk is, bestraf, vijand en wreker stilgemaak. Wanneer ek opkijk na die nachthemel en ek sien die werken van die vingers, die maan en sterre wat hy in hulle plekke geplaas het, wat is die mens dat hy aan omdink, die mensdom dat hy vir hulle omgee. Hij het om een bykie minder gemaakt als hemelse weesens, en omgekroon met roem en eer. Hij het om een beheer gestel van alles wat uw handen gemaakt het. Hij het vir hom mag gegee oor alle dingen, skape en beeste, alles, en ook die wilde dieren van die veld, die voels in die lucht, die visse in die sedert, en alles wat zwem dier die seestrome. Heere, ons God, hoeveel majesteit is een naam oor die hele aarde?